Як камень да каменя выкладваецца ў брукаванцы, так і з успамінаў жыхароў складваецца гісторыя горада. Віталь Краўчынка запрашае наш пацар па беларускай сталіцы разам са знакамітымі мінчанамі. Мінская брукаванка. Усім добрага вечару сёння гуляем па мінску кампаніі з рок-музыкантам удзельнікам гуртоў крыві нрм підпав пітам павлавым вітаю піт добрый вечар ведаю што перадачу гэтую чулі адпаведна ведаеце што пачынаем мы звычайна перад тым як распашэнне пасрэдна пра гулянку па вашым маршруце з пытанняў якія тычацца непасрэдна вас і мінска то бок напрыклад я ведаю што вы нарадзіліся не ў мінску правильно так мой тата быў вайсковым лекарам і і яго накіравалі служыць у слуцак ну, так, слуцку вы нарадзіліся і знаходзячыся ў слуцку так ён там пазнаёміўся з маёй мамай яна сама са слуцку на танцуль на танту цульках ён быў малады афіцер вось хіба лейтенант вось яны там пазнаёміліся і я там нарадзіўся я это перыяды не памятаю таму што першы мы ну, успаміны мы адразу з'ехалі ў нямметчыну там То бок слуцка э, дзяцінства слуцкая для вас як бы няма не, не, не зусім так вось гэтая перыяды я не памятаю нараджэння там высоцка час зачаця я помню так. не точно вось але мы з нямецчыны калі ехалі в адпачынак з бацьками мы прыязджалі весьь час пра слуцак то бок мы ехалі ў менск напрыклад потым в ялту э, там там быў вайсковы санаторый ці яшчэ кудысьці там на мора а Вось але абавязкова с мамай заязджалі ў слуцак і маё ўспаміны вельмі раннее звязаны таксама са слуцкам я лічу слуцак маёй малой родзе радзімай нягледзячы на тое што там як бы ну мы былі мы жылі у э, нямецчыне і потым ужо маё стала такі дом мой быў у менску вас калі адбылось гэтае першае знаёмство з мінскам а з мінскам ну это несвядома яшчэ вот э, перша я памятаю першае ўражанне я еду ў таксоўкі з вакзала по праспекце і хіба нейкае свята таму што вось такая памятаеце ну хто памятае э, больш старэйша была такая ілюмінацыя звычайных лямпачак каляровых над праспектам едзеш і адразу адчуванне свята такое вот, вот ну прыемна адчуванне свята яшчэ все было па-іншаму святла было не шмат а не, не было такого асвятлення як зараз горад асветлены ён больш цёмны і вось гэтыя слупы вось гэты лямпачкі і прачуванне свята вот такое прыемнае прачуванне свята цёмныя цёмныя такія шаты дрэваў цёмныя дамы цікалі прыкладна было які гэта можа гады ну э, я нарадзіўся ў 66 это хіба былі э, самы канчатак 60х у самы там 69 70 71 вось такія гады А наколькі ваших э, вачах змяніўся э, мінск імануазе той мінск які э, натхняў радаваў ну, як ён змяніўся ну разумеце ён так пачаў змяняцца вось кардынальна апошні апошняя вось пачала пачалась вось эта забудова такая камерцыйная по калі пачалі будаваць там дзе э, зеленый перыметр так званый вось вось для, ну, для мяне калі будавалі гэтыя спальныя раёны гэта нармальная з'ява просто менск разрастаўся і там у ну, не істотна что там будуецца там для мяне нават ну, вот тая ж бібліятэка якая ва ўсіх у зубах завязла якая она брыдкая і кепская для мяне ну, як некаторы наадварот для мяне это не страшная рэч тому что па-першае самая галоўная як бы вартасць бібліятэкі она з'явілася на месцы дзе по практычна нічога не было там была нейкая вёска а там дзе бібліятэка там быў просто колхасны сад то мы туды бегалі за яблыкамі бібліятэку бачна з таго дома дзе я зараз жыву з э, бацькоўска дома на славінскага бок вас увесь час ілюмінацыі не яна яна ад мяне досыць далёка я жыву на славінскага да яе метров 700 хіба можа 800 і яна бачна яна засланена дамамі то бок бачна толькі яе кавалак і гэты кавалак выглядае досыць маляўнічы і прыгожа то бок а калі я там ну хожу ўначы то А я ча э, доволі часто выхожу на шпацер там да этой бібліятэкі яна выглядае заўсёды ну калена ўначы яна рознымі такімі мергаціць даволі цікавымі до 12 гадзіны ноч ну здаецца я ніколі не не засякаў даволі прыгожая такая ілюмінацыя калі там не реклама калі там сацыяльна нейкая реклама ну яна так безгустоўна зроблена а вось гэты патэрны якія не напевно, нейкі стандарты даволі прыгожая яна выглядае ну просто просто выбітна ну і там разумеце там зрабілі прыгожы парк масты адзінае што мне заўсёды не падабаецца что у нас любяць уже от няма доступа да вады дык уже няма доступа да вады разумееце вот быццам бы у нас такая уже бетонныя берагі каб я люблю калі напрыклад там дзе ёсць магчымасць пакінуць кавалак травы камышоў каб качки могли там плавать ну это шака і не навошта в бетон заковывать мы про гэта еще поговорим абавязкова але э, хотел бы яшчэ запытаться не про что мне аднойчы запыталіся і я до гэтага часу не могу знайсці адказу на гэтае пытанне Мачыма у вас на ёсць хто такі тыповы мінчук каких прыкметах можна ввогуле вызначыць вось пайшоў мінчук а Ну я думаю, што это досыць штучна. Зараз даволі э, на вялікі на вялікае маё шчасце размываецца вось гэта сур'ёзная рыса паміж мінчуком і, напрыклад, жыхаром гомлі напрыклад і нават можна прыехаць воршу барысаў і там таксама ўжо прыгожа апрануты маладыя людзі які раней якраз па тым як апранутыя можна было меркаваць размаўляюць не ну раней просто людзі размаўлялі не такой недаразвітай нейкай э, гаворкай у э, Ну мінчук мінчук напрыклад не, не здзіўляецца калі чуй беларускую мову ён адразу пераходзіць на яе напрыклад малады мінчук ён побыце карыстаецца расійскай але вот зараз маладыя для іх натуральна пачуць беларускую перайсці на яе напрыклад але ёсць так званыя спальныя районы то там живут попроще ребята, <laughs> ребята значно попроще, которые и говорят по-нормальному, что-то вообще там, ну, вот. А вот для меня это, конечно, уже такие люди, але яны зразумелі вы знават гэтыя рэальныя пацаны яны зразумелі што што так не круто яны пачалі яны подгляда паглядаюць на хіпстараў паглядаюць па, па баках яны разумеюць што што можна і не нормальные вузкие штанишки подгорнуть и можно себе кроссовочки набыть. Здравствуйте, бывало, что за мову у вас возникали некие конфликты? У, спаль... у тех, например, спальных районах? За мову николи. <laughs> Разумеете, я просто, э, просто я ранее носил долгие волосы, и у меня... М- Негледзячы на даўгія валасы заўсёды была звычка лезці ў гісторыі такія ну там кагосьці абараняць на прыпынках ну кагосьці слабогаць ну заступацца і а я ніколі не выглядаў занадта грозным все ж таки не такі вялікія габарыты тады ўзнікалі нейкія гісторыі але неяк ну я заўсёды з годнасцю выходзіў з этой гісторыю я ніколі не пераходзіла на ну, на сур'ёзныя такія ну, пару раз былі такія баявыя канфлікты в прынцыпе я магу іх запісаць сабе на карысць яны такія у досыць эфектная не ў стылю брюсалі але блізка да таго вось ну, замовы ніколі замовы но я лёгка пераводжу все в гумар э, разумееце людзі ж э, першая не ж это ж не мова галоўная галоўная постаць чалавека калі ён адчувае што чалавек сабе э, упэўнены што што ён валодае сітуацыі мова ну, тут адразу робіцца проста інструментам а не не ані падставай да чапіцца напрыклад і да таго ж калі хто не ведае я володую расійскай мовай і не горш за за гэтых прекрасных людзей я размаўляю па-расейску не горш за тых самых реальных пацанов да, да, я, я могу на я могу ребята что вас говорить по вашему там когда э, иди сюда что ты хочешь ты вообще э, э, смотри сюда Трэба, я... я думаю інтро нек майстар-клас вам зрабіць я для... могу дать майстар-клас да тут так. галоўнае нават не не самы словы і не не форма слова а галоўная пастановка голосаса ён мусіць быць усе это вакальнае практыкаванне э, мусіць голас быць на апоры на дыяфрагме я нават калі мы займаліся спевамі з э, жукавым э, мы выдумалі такое практыкаванне то довольно смешная. Мы довольно часто подорожничали по городу у моей машине. А Жуков, как вядома, у него нема рук по локте. Ну и вот он, э, и, и он завсюду пронается, как людоеды ну, нейкі па паўночнай Афрыкі. Так, каб так зручна, нейкія такія вельмі яркія майкі, нейкія такія капюшы, э, ну, як у растаману і нейкія шорты. І вось ён сядзіць вельмі горача. А это практыкаванне гучала, ён адразу заўважыў, што вось гэтае хоч це реальні пацани, каб страшно гучав голос, і він мусить гучати на опорі. Я зараз від мікрофона відсунуся і скажу це. Це практикування. Таке пристойне слово да. якось, так? Да, пристойне. Сіарету! Е! Сіарету! Ви чите? Сіарету! Це є практикування. І не глядячи на ось такі околічності у Мінську, можете сказати, що люблю Мінську? натуральна я фан фанатычна люблю свой горад я в захапленні ад, ад яго нягледзячы на то што мне не падабаецца некаторыя змены э, вельмі моцна не падабаецца раздражняюць але ну, я прызвычайваюся знаходжу знаходжу сваё свае падыходы да гэтых зменаў э, уключаю іронію гумар альбо напрыклад знаходжу падыходы да, да, ну і по у нейкі момант міруся з гэтым альбо альбо гнем пад сабе ну я не адзін але вось шмат людзей хто таксама спрабуе вось гнуць это асяроддзе пад сабе і нават уладары і стваральнікі этих заборчыкаў гэта і всех вот этих шлагбаумчыкаў вся этой калгаснай фігні яны таксама паволі разумеюць што так не цікава ім самім не цікава то выключце што лепш без шлагбауму без э, платовых глядзі я думаю что у Э, трэба ствараць асяроддзі ўсё ж таки больш думаюць напрыклад ну, мусіць быць такія пешаходныя зоны канешне але канешне туды мусіць мець магчымасць заехаць нейкія службовы транспарт мусіць быць нейкія максімальна падземныя паркінгі падземныя менавіта а не вось гэты гаргары у в якіх дзіка незручна нават справа не ў грошах а туды незручна заязджаць незручна выязджаць яны кепска впісаны в асяроддзе ну это просто так званое асваение прасторы просто вот людзі мелі магчымасць пабудавалі і это на мой погляд кепска все зроблена мы зараз зробім паузам вернемся да прагулянкі па мінску піта паулова праз некалькі хвілін I want somebody to tell me. Answer if you can. I want somebody to tell me just what is the soul of a man. I'm gonna ask a question. Answer if you can. Can somebody out there tell me just what is the soul of a man? to different countries. I've traveled to foreign lands. I found nobody to tell me just what is the soul of a man. I want somebody to tell me. Answer if you can. I want somebody to tell me just what is the soul of a man. I saw a crowd standing talking. I came right up on time. I heard a doctor and a lawyer. I say a man ain't nothing but his mind. I want somebody. question. Answer if you can. I want you to tell me what is the soul of a man? What is the soul of a man? What is the soul of a man? What is the soul of a man? Минская Брукован. вяртаемся да прагулянкі па мінску з пітам паўлавым сёння вы абралі для свайго маршруту каб пазнаёміцца сваім мінскам сляпянскую водную сістэму трэба сказаць што маршрут даволі арыгінальны прынамсі такого маршруту у нас ніколі не было у гэтай праграме чаму менавіта сляпянская водная сістэма я лічу это геніальны здабыткам наша горада вось наяўнасць што не, некаму прыйшло в галаву у нас не хапае вады ў горадзе у зрабіць дадатковую водную артэрыю. Хто э, не ведае, ваду ў сляпянскую сістэму забіраюць з э, тых жа драздоў садасховішча дразды. Дразды яны расположаны на свіслачы. Э, ну, на версе горада, як бы вот, яны пачынаецца вся эта свіслач менская з драздоў, вадаспадам спадае, там разыходзяцца даволі прыгожыя такія рукавы ну і бяжыць у горад насамольскае возера і гэтак далей ну і сіслач все ведаюць але там э, у драздах забіраецца вода помпамі перадаецца туды уцнянскае вадасховішча і ўжо сцянска вадасховішча раздаецца яшчэ адна дадатковая ветка то якая праходзіць праз увесь горад і, і опять трапляе ў свіслач у чужжоўскім вадасховішчы то бок толькі ў чужоўкі такое адчуванне что вы дапамагалі будаваць гэту всю <laughs> сістэму так ну, на, на, на жаль я занадта быў малады але з, з моменту адкрыцця у мяне разумець у меня под 85 так у Ну, э, в 85-му вже фінальні, е, уже фінальні акорди були. А на Арчиніна, здається, було в 83-м хіба Цнянка. А, і вона, вона весь час будувалася, добудувалася. Справа в тому, що на Славінській, де я живу, у мене під вікном завжди стояло болото. І був прокопаний гетий Сліп'янський ручай. І він тоді мав назву, здається, Сліп'янський ручай. Ось, е, э, там там амаль уже зникла речка Слепня, ось гэта, і вёска Слепня ну з якой звязана звязана легенда даволі прыгожая што калісьці мясцовыя жыхары быццам бы асляпілі э, качэвнікаў коней асляпілі коней што дапамагло ну нашим нашим вэрам мужным перамагчы гэтых качэвнікаў і не пусціць далей ну это это такая легенда за на словом слепня я яшчэ чуў што он у адзін э, з нашых кіраўнікоў дзяржавы кадыбістаў ён был грузіны і ён не, не вымаўляў слова слепня э, он никогда не слепянка а стыпянка і таму вось гэта стыпянка якая ёсць зараз слова стыпянка, стыпянка паходзіць ад слова слепянка что это одно і тое ж слово просто ну это просто блытаніна такая гульня гульня літараў а это то что я чу я это все городские легенды ну мы, у нас зараз менавіта такая программа ну, а откуль непосредственно будем стартовать стартовать ну стартуе эта система снянки и сама снянка даволі прыгожа водосховище досыць чистая потому что вода проходзіць праз эту сістэму помпаў и фильтруется и она холодная и я мне кстати там яшчэ ёсць ключы место цікавая то потому что там э, этими люстерками воды образованная шивыспа. По легенде, знову же, на этой выспе был некий сапеговский полевничий домик, потому что там проходил шлях на полночь про всю Беларусь. И там, когда вот станешь, там, там, где мусили быть рештки палаца, бачна полярная зорка, бачна миновито шлях вот туды, на Полоцк, на Витебск, хиба так і ёсць хіба там і праходзіў гэты шлях там хіба не было ніякай вады былі балаты і ручаі вось гэты цнянскі ручай хіба я не ведаю як там было адзінае што там дакладна засталося это вялізная ліповая алея а ліповая алея заўсёды былі ў панскіх маёнтах і зараз можна там сустрэць і старыя ліпы калі ліпа адмірае на тым месцы вырастаеце яшчэ тры-чатыры маладзейшых і вось яна ідэальна роўная у геометрычна пасаджаныя ліпы вось і там есть такая... не засталіся тому что то як разрастаецца і у акуліцах знянкі таксама э, часам узнікае небяспека што можам пазбавіцца не вот выглядае на тое что там разумеце там весь час патрулююць менты і там ёсць на этой выспе э, такі нейкая база мчс яны там здаецца тренируюцца на нырцуюць там ратаваць людзей ну, там а, а яны адтуль нікуды не смогуць даехаць пажарныя но ну, яны далёка досыць але вы хіба там зона рэкрэацыі нейкая і хіба яны там трэніруюцца плаваць ратаваць нешта такое вы там таксама любіць купацца наколькі я люблю купацца паўсюль Я асвойваю заўсёды ну адзінае што зараз на, ну, на камсамольскім возеры стала незручна купацца там все закавалі в этой бетон э, в граніт і Э, пляж толькі там досыць здалёка і там я рэдка купаюся але уже пачынаючы вось ад э, футбольнага манежу і туды далей я там спрабую паўсюль купацца казалі что э, купаецеся кожны дзень пачынаючы з красавіка у красавік распачалі свой купальны пляжны сезон ну з так, нашим красавіку так здарылася что ёсць такі чалавек вельмі уплывовую менску легендарны это вова цеслер у Івову Цеслера, здається, 30 красавіка, день народження. І ён уже шмат год, ну хіба уже 30 чи 40 год, яго святкує в одним місці, на Мінськім морі. Гэта ўжо стало светскім таким светскім мерапрыемствам. Мне нават не падабаецца, што там занадта светская публіка. Ужо людзі прыходзяць туды. Але ж публіка тая ж сама, што была і з большая 30 гадоў таму. Ёсць частка старых сяброў. Вы, Это... І вось ты таксама ператварыліся ў светскую публіку большасць з іх натуральна сталі заможнымі там і зрабілі нейкую кар'еру там ну не ведаю я там сустракаю ну сваіх сяброў музыкаў якія таксама пасталелі але крыху старэйшых ну звычайна вот валера дайнека з вядомых э, спевакоў напрыклад э, Алена сферыдова прыязджае з москвы э, Андрей макаревич прыязджае напрыклад ніхто вот не ведае вот не з машиной не времени, а просто вот Андрей Макаревич приезжает на день рождения к Вове Цеслеру. Это с таких, ну, бомонтных зорок. Ну и приходят люди чуть ли не там, не в таксидо, разумеете, в смокингах. Ну, а мы, звичайно, приходим в джинсах и кроссовках. Ну, я спробую каждый год, каждый год что-нибудь спевать. В минулом году вот я спевал несколько песен на Рим ну і некалькі песень металікі <laughs> потому что там там ну вельмі класныя музыкі граюць звычайна менскія і я адхілюся крыху ад темы справа тым что это менскае море і гэта першы повод у і скупнуцца Ну я вас якраз хацеў да гэтай прывесці бо да. калі будзе дзень нараджэння цеслера то абавязкова распачнецца не абавязкова не абавязкова але вельмі вельмі ад чаго это залежыць это залежыць ад надвор'я перш за ўсё бо калі кепскае надвор'е і дзіка холодна то можна не рызыкнуць А калі вот горача цёпла людзі э, ідуць на само это менскае мора то Ну і ёсць вялікі вялікі саблазн залезці ў ваду. Яна яшчэ дзіка холодная, але не страшна. Людзі мы спакойна адчыняем пляжны сезон. Ну уявіце, што вот уже яшчэ ў красавіку мы яго адчыняем і паволі ўжо калі першы як бы снят это, сябе сняты ты забарона, ты пачынаеш уже спакойна шукаць толькі повода. Адзіная праблема, якая можа ўзнікнуць. В нейкі момант э, вада пачынае свісці на мінскім моры яна такая стаячая і ў некаторых месцах яна можа пачынаць цвісці тады трэба шукаць месца дзе яна не цвіце туды ехаць да юнасці там ёсць выспа кахання это уже не менск это уже далёка за горад альбо на цнянкі ёсць 3-4 пляжы 3-4 месцы дзе яна чыстая такая то праточная не цвіце ніколі можна вот все лето купацца ну альбо можна паехаць крыху далей на вячу на тое ж карце паехаць гэта у вас такі ровар на маршрут ці як як вы про гэта ўсе месцы не гэта звязана з тым што я стаў заўзятым аўтамабілістам вот, <laughs> мне, мне, у меня даволі позна з'явілася машина і але за той часу я просто все раблю на этой машине на гастроли езжу на вот нямметчину досыть далёка спрабую ездить паўсюль на машине по беларуси э, спрабую ездить только на машине э, мы ездили в москву э, в питер ездили на машине вот все бесен рм за, за, загрузіліся гитары комбики ну и она так сильно просела <laughs> поставил я новые пасля этого подороже э, новые амортизаторы по але ну, мне падабаецца сама вось гэтая сістэма калі ты едзеш ты ні ад кого не залежаш можешь любы момант спыніцца нешта з'есці можешь паглядзець э, нейкі замак дык замак нейкая сядзіба дык сядзіба ну можна залезці мой в нстаграм паглядзець як прыкладна это выглядае ну мы яго красткі вернемся але праз некалькі хвілін зараз зробім паузу нумар для смс нагадаю 9705 у I was nervous, but I did it. Now I'm going. яго жыхару. У аўтарскай перадачы Віталя Краўчынкі мінская брукаванка. Вяртаемся да прагулянкі па мінскую кампаніі з пітам Павлавым. Ну, згадаю піт э, нстаграм свой. Э, я, я так разумею, што Фейсбук паўтара нстаграм. Ну, прынамсі фотоальбом, што тычыцца непасрэдна э, сляпянскай воднай сістэмы і вашых падарожжаў па ім вакол і, і ўздоўжыў поперак, як кажуць. Не-не. А... -не мой фейсбук моя лента яна полтора нстаграм збольшага потому что мне лянотно рабіць некалькі я удзячны э, тому что цукербергу что ён набыў гэты нстаграм здаецца тому что гэта як бы нейкая одна фишка то А, таму што вКтакце, каб выкласці гэтыя фоткі, трэба іх потым дадаваць дадаткова. Яны толькі адну выкладаюць. І з відэа таксама кепска працуюць. Вось а Фейсбук ён проста выкладае тое, што я выкладаю, то і Фейсбук выкладае. Але ў мяне ёсць асобны аккаунт сляпянскай водная сістэма. І там я асобна выкладаю фотаздымкі воднай сістэмы. І калі у мяне ў ленце звычайна гэта селфі, мае селфі на тле чагосьці, а потым рэпартажык то слепянская водная система там ні, ніколі няма мяне там ёсць толькі выгляды самой сістэмы ну из-за того что я уже сфотаграфаваў яе ўсю уздоўшы поперак як вы слушна заўважылі зараз я спрабую адны і тыя ж месцы фатаграфаваць у э, розныя напрыклад часіны году напрыклад у восень потому что я на даволі маляўнічая у восень она выглядае на ну, максімальна калярова узімку яна все такая бела-шэрая улетку зялёная ну увесну можа такое блішчыць сонца нейкім адпаведным чынам такім больш ярасным як я люблю вось і ну і тады можна параўнаць Таму што ну, тады нейкая з'яўляецца дынаміка. Ну хто залезе да мяне на Фейсбук трэба адшукаць менавіта э, мой дадатковы аккаунт сляпянскай воднай сістэмы. Я адшукаў, я шукаў э, каментар Александра Памідорова пад вашым фотоальбомам. Э, там доўгі было ну недоўга але такі быў невялічкі дыялог але я так вырву з кантэкста тэатралы там не ходзяць выключна пажарныя і мастацтвазнаўцы ў цывільным прагульваюцца ў абед і дзяўчаты першакурсніцы вясной восенню на занятках па фізкультуры по Ці сапраўды там тэатрала не сустрэнеш кого-то можна сустрэць гляд, ну, это прывязана да часу просто гадоў 34 таму ці 5 э, нехта з нашых кіраўнікоў э, выказаўся што нашы гэтыя супрацоўнікі яны заўзятыя тэатралы Ну это вы, выклікала дзікі дзікі вось гэтыя кпіны з таго што ну наўрад ці ўж супрацоўнікі нашых органаў уж такі ўж заўзятыя тэатралы і вось гэта э, звязана менавіта вось гэты жарт звязаны з тым што наўрад ці у там гуляюць тэатралы але в гэтым сэнсе я спешу подкрэсліць что там даволі бяспечна тому что там весь час ёсць э, супрацоўнікі а напрыклад вось на цнянке заўсёды можна сустрэць парочку амонамцаў ну іх туды прывозяць і яны там патрулююць і Не той, каб я вельмі любіла монаўцаў, але ўсё ж такі адчуванне бяспекі ну, это даволі ну, сур'ёзная такая рэч. То бок э, я давно злавіў сябе на думкі, што зараз часы ну, зусім бяспечныя. Вот мы ідзем праз выспу цёмна, ноч. І тут две дзяўчыны, падлеткі э, спакойна размаўляюць нас не баяцца бачна што яны прызвычаліся да поўнай бяспекі не трэба, можна, ну, у нашым у нашым дзяцінстве дакладна што нельга было хадзіць ну нават нам але глядзіце вось у дзяцінстве кажаце нельга было хадзіць і пры гэтым бацькі неяк даволі спакойна дзяцей адпраўлялі дзеці гулялі сабе так а сёння бяспечна а бацькі баяцца дзяцей был цалкам іншы зараз все перавярнулася вось маладыя падлеткі спакойна ходзяць по начным горадзе і па этих цёмных закавулках і не баяцца что у ну што нехта звалціць напрыклад іх э, яны спакойна да этого ставяцца але ж ты ж самыя бацькі сваіх дзяцей сваіх дачок возяць школу лезь там не до десятой класы калі ўжо это дзяўчо пачынае крычаць ну не трэба уже ну я уже хочу сама <laughs> уже і, і, і шмат хто з маіх э, э, ну, аднагодкаў возіць сваіх дзяцей то Ну, я памятаю, што першы першую класу я пашоў школу мне бацькі показалі на кірунак То бок на лінейку мяне мама отвяла А уже вот я пашоў другі на, на заняткі на заняткі ўжо я пашоў сам і ну дакладна мне просто показалі на кірунак тут далёка трэба было хадзіць. Не ну недалёка ну, хіба там 800 900 метров але разумеце мне яшчэ семігод не было і цяжкі гэты ранец нямецкі прынамсі я доўгі час саромся што все мои шмоткі былі фірменныя ва ўсім чым саромнуш Ну таму што ва ўсіх былі аднолькавыя у мяне вось гэтыя фірменныя яны былі занадта яркія занадта якасныя занадта добра зробленыя і э, калі я уже зразумеў што это круто то Я уже был подлетком. <laughs> Это все скончилось, износилось, да. У меня застались, ну, некоторые там, разумеется, ну, такие аксессуары татовые некие, там, ну, некие плащи такие, капелюши, шалики немецкие такие, еще не поеденные молью пальчаткі такія але ўжо напрыклад вось ты джинсы я ўсё дзяцінства сромеўся джинсаў тому что в савецкім сюзе не было джинсаў як опцыі у дзяцей былі звычайныя брукі а мне былі вось ты пацёртыя на каленях джинсы я сромеўся што яны пацёртыя і, і на ўсіх старых фотаздымках я сяджу закрыўшы калені ўсё наадварот страшно было наадварот да тому что э, я, я я быў асоб но ну, я ад, адрозніваўся там что все дзяцінства правёў нямецчыне у мяне все было ну, вот эти цацкі всякие пісталлеты індейцы все было лепшае чым ва ўсіх і вось я разумеў что індзейцы это круто то У мене весь час э, кралі. Ну, інші э, хлопчики. Ну, тому що вони занадто були. Ну, соблазн був невиносний просто. Вони такі круті були. Але ось, розумієте, ось ця вопратка. У мене санки, у всіх були звичайно алюмінієві санки, а у мене були такі вялізні, драуляні, чіткі, пригожі санки, не такі, як во всіх. Э, у мене куртки були такі яркі, ранець був скураний такий. З вами сябрували в дитинстві <laughs> у школі після цього всього? Нормально сябрували разумееце дзеці на такія рэчы яны для сабе ну як бы ставяць такую гачак але яны ж звяртаюць увагу як і ты а, ну а я досыць быў звычайны я не адрознівался я нармальны быў я не, не скажу что я быў я не быў ніякім не букай не быў і не быў занадта ўж такі папулярны я быў звычайны я А вось калі вярнуцца да сустрэч на сляпянскай войнай сістэме калі кажуць выйсці напрыклад на праспект незалежнасці асабліва у раёне кастрычніцкай плошчы то можна ўсіх знаёмак сустрэць э, літаральна за 20 хвілін што тычыцца ваших прагулянак менавіта па сляпянскай воднай сістэме ці здрались там які-небудзь цікавыя сустрэчы ці знаёмствы там звычайна сустракаюцца новыя людзі вот зараз я прыгадаў што у там стаяў неяк мы ішлі э, э, я даволі часта гуляю со сваім сябрам і продюсерам мои моих гуртоў і басістам гурта гарадскія зараз глебам галушкам і вось мы ідзем з глебам галушкам а там сядзяць на скамейке ля этих інтэрнатаў тэхналагічна інстытута я не ведаю зараз як называется это акадэмія чаго там тэхналагічная акадэмія хіба у сядзяць нейкія хлопцы і адзін э, значит такі мажны здаровы крэпкі і э, выглядае як вікінг і ну з такой з барадой натуральна такі бачна што ў яго цягліцы такія развітыя уже добра ён даў гэтага півасіка уже добра ну такі агрэсіўны моцны ну і он у нас напэўна хацеў наехаць ну і так он паспрабаваў наехаць А, ну, а для мяне это заўсёды ну, повод я разумею что я больш не ахвяра ну ну просто я не адчуваю сабе ахвярай і ў той момант як э, той хто мяне наязджае адчуваю што я не ахвяра ён пачынае шукаць э, спосаб як бы з'ехаць як бы з'ехаць да <laughs> ну не губляючы годнасці і вось гэты мажны вікінг вот бачна як у яго змянілася вось гэты по паведзенчаскі паттерн калі наезд не атрымаўся з першай секунды але годнасць трэба захаваць ён пачаў нейкую цікавую размову про наши славянскія карані по наши вікінгаўскія карані яго на этой на кашульке вялізная выява тору і такі вялізны молат тору ну і я думаю подкіну яму тему ему напэўна прыемна будзе празмаўляць про молат тора про як высветлілася ён не до конца ведаў <laughs> міфалогію вікінгаўскую про валгалу дарэчы ведаў бок вы без кулаков без рук не без кулаку натуральна ну разумеце э, я хаджу калі хто не ведае вот хто не, не ходзіць мой нстаграм я хожу три разы на тыдзень у зал займаюся там раней займаўся барацьбой то А зараз это так коротко называется «Занимаюсь я мордобоем». Вот <laughs> это зараз моя назва, эта дисциплина, моя э, ММА. А калі вернуцца да таго, што ўсё пачыналася, я так разумею, на Карбышава, паправце, калі памыляюся, Карбышава 46, там спартыўны комплекс адзінаборстваў, прынамсі зараз. Ён і там, і тады ты там быў. Ён адчыніўся, як он называўся зал барьбы. Там вялізнымі амаль метровымі літарамі было катулю напісав... ну нет спортом я пачаў займацца з, з самых ранняе дзяцінства справа тым что ў нямецчане мы жылі побач з э, спартыўным спартыўным гарадком дзе займаліся лётчыкі вайсковыя лётчыкі займаліся фізкультурай я з дзяцінства лазил па іхных гэтых снарядах і ну, з імі і глядзел што яны там робяць подцягваюцца робяць нейкія практыкаванні з імі рабіў ну, это было натуральна несвядома с мамай я хадзіл на хор і мы спявалі песні на Э, я дагэтуль ведаю все ты Мне кажется порою что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то а превратились в белых журавлей они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса их и так далей вось гэтые песни и я не ведаю сотні тых песень вайсков я дагэтуль ведаю граніцы турнік увечары увечары в абед вось гэты жаночы хор э, хор жаночых жонак ну і потым нямецкая тэлевізія с індзейцамі <laughs> там что нас былі праграмы нямецкія вось і і калі я пашоў школу адразу штата мяне отвёў займацца плаваннем то я займаўся в басейне на плошчы куба коласаў гэты это раней быў корпус інстытута фізкультуры зараз который алімпійская резерва так так так, так. вось там там есть басейн дагэтуль вось в гэты басейн я хадзіў там я навучыўся плаваць і пачаў займацца ну секцыі по плаванню потым я потрапіў спецклас по плаванні четвертым класе гэта так, так спецклас гэты мясціўся для для площа Якуба Колоса, зараз це гімназія 23. Там мій син вчився. А басейн був уже в РТІ. Там я РТІ, РТІ я скончу. Зараз це Бгуїр. Ось. Але коли я перестав займатися плаванням, мені пішов я на гімнастику, тому що мій однокласник займався гімнастикою спортовою. І ось там, де зараз обсерватория вот там где был автовокзал московский вот там там есть портовая школа с дюшор вот там был зал олимпийского резерва па гімнастыцы спартовай вось там я займаўся гімнастыкай займаўся правда сказаць не шмат але вельмі паспяхова я навучыўся рабіць асноўныя все практыкаванні на турнікі абароты на кані акрабатычныя э, нейкія трюкі ну даволі шмат всего навучыўся карявенька але навучыўся все это рабіць і потым мяне паклікаў мой сябра на барацьбу ён сказаў хадзем займацца дзюдо А тады дзюдо асацыявалася з каратэ, а каратэ тады толькі ўваходзіла як нешта такое ну настолькі легендарнае, настолькі эфектыўнае, настолькі крутое, што сама думка, што можна проста апрануць белае кімано, павязаць гэты пас і сказаць кія яна <laughs> сама сама это думка можно можна было нічога не рабіць да. Вось ну і я пайшоў займацца дзюду як высветлілася у мы хадзілі на дзюду а займаліся грэка-рымскай барацьбой справа тым што ты тренер па дзюду малады ён сышоў і всю групу перадаў нашаму тренеру які і быў маім галоўным тренерам майго жыцця Николай федоровичваа И он нас тренировал по греко-римской борьбе. И это было уже на Карбышево. И это, было, и это уже было на Карбышево. Там только побудовали эти интернаты, термопластовские, сдается. И там одразу был сделан зал борьбы. И он никогда не профилировался, и он там и есть. Зробим паузу, вернемся в эфир про несколько хвилин. гісторыя горада праз гісторыі яго жыхароў. Нагадую, што гуляем па мінску сёння ў кампаніі з пітам паулавым э, піт некалі ну неяк можа не так давно в інтэрв'ю адным мы казалі пра тое, што наш горад непрывабны чысты, зялёны, але мёртвы. Увечары вуліцы пусты. Я вось зараз узгадваю, як вы на пачатку праграмы сёння казалі пра тое, што не было такого асвятлення. А зараз асвятлення шмат, вось тады калі было цёмна, Неужели на улицах было больше людей? Не. Не, Менск славился тым, што ён пасля 11 выміраў просто нават вот этой прыязджалі з піцера з Москвы людзі Ну і апраўновы конечно натуральна са сталіцамі я не, не хочу параўноўваць з ну, са слуцкам ці з барысавым не параўноўваючыись вот з Москвой якая ну яна конечно нью-йорк не нью-йорк але я вам скажу что я шмат жыў у Берліне шмат жыў варшаве в Берліне движуха ну такая досыць моцная але конечно ўначы таксама все заціхае а як і варшаве вот у зусім уначы ну, здаецца варшаве яшчэ больш заціхае чым у мінску да у варшаве таксама вымірае там трэба шукаць сабе прыгодаў калі хочаш знайсці трэба вельмі шукаць прыгодаў вось і ў менску ну зараз тут з'явілася прекраснейшая наша збіцкая <laughs> здесь два крокі в шагавай даступнасці і это чётка не вельмі падабаецца натуральна забіцкая хотя там з э, кожнай уже мусоркі гучыць тры чарапахі паветраны шар і я не магу там гуляць таму потому что весь час мне просят долучиться, я натурально не могу отмовить э, этим хлопцам, я недоволен. Ну, мне подобается вся эта движуха. Не буду не буду мне вельмі падабаецца что есть такое месца яно так стыхійна ўзнікла я бы хацеў зрабіць неяк по-іншаму але вот узнікла так хай будзе так дзе я... раней можна было знайсці для сябе такое месца для тусовки дзе вы знаходзілі нідзе ну вот напрыклад у дзяцінстве все хадзілі было натуральна ў літуральна 3-4 дыскатэкі так званы рэйс так это это, это парк чыюскі на рэйх можна было паці можна было паці на вільнюс у это зараз э, палац барацьбы Вось там адбываліся гэтыя дыскатэкі альбо на тонкасуконны камбінатар было ехаць досыць далёка Вось все ты тры месца ты там ішоў на, на дыскатэку але абавязкова абавязкова ты праходзіл абряд ініцыяцыі То бок калі ты адзін ты мог ну, отгрызти, ну, конкретно. А за что? Один. Ни Просто за что, так? ни за что, да, там приходили люди, э, альфа-самцы, потренироваться, поглядеть там, помериться силами. То бок мы ездили невеличкими компаниями, вот, э, за все, да, николи мы не были занадто уже моцными, але все ж таки конкурентоздольными. То бок вот конкретно, как мы отгребли, такого николи не было. За все, да, некий был паритет, за все, да, были некие сутычки такие, кароценькія э, можна кожны бок сабе мог паказаць достаточно гераічна э, досыць в выгодным свеце пры гэтым без таких сур'ёзных стратаў сур'ёзныя бітвы у мяне былі якраз звязаны с маім сяброствам с ангусам это ангус рэйнсторм э, это ангус это вакаліст гурта торнадо ну зараз это был вельмі такі крутой рокер англамоўны зараз ён спявае в кафе грай дарэчы каверы ну і засталося сяброўства вось з ім у мяне былі связаны сур'ёзныя такія бітвы ну які бок вы з ім адзін адзін не, не, не, не. Ці я, я, на... мы ўдвох ці нават у трох-чатырох супраць 20 гопнікаў э, то бок мы валасатыя в скураных гэтых куртках у Э, узброеныя ну напрыклад мікрафоннымі стойкамі ці там э, бутэлькамі ну нейкай імправізаванай зброі супраць толпы гопнікаў звычайна так але адзінае что мы перамагалі тому что мы все ж таки аб'яднаны былі адзіны ну, стойкамі мікрафонамі не былі аб'ядан у іх таксама был доступ до да, этого ўсяго мы просто былі аб'яднаны адзінай ідэй і ну баявым больш баявым духам таким ну і мы былі бы больш цвярозды просто на час на жаль імкліва бяжыць таму э, маю колькі пытанняў калі можна караценька калі трэба тлумачэнне тлумачце лета каб ненадолго <laughs> что вельмі мало за час пах мінская для вас які альбо з якім пахам асацыюецца я думал над вашим пытанням я больш за ўсё люблю пах калі пасля дажджу з мокры пыл у альбо калі памытыя пад'езды вось свежа памытыя пад'езды калі пыл мокры вось гэты пах мне падабаецца а колер мінска колер ён залежыць ад ад пары году і у Ну, в осені, я раней не любив осень, а зараз люблю ось гэты золото і кроў, як з маёй песні. Але не шэры. Не, не шэры. Не, ну шэры. Мне падабаецца, калі дамы шэры, дарэчы. Мне падабаецца шэры колер дамоў, набережных, асфальту, але менавіта вось гэты шэры, гэты шэры, як як такія рамы, а ў гэтых рамах весь астатні колер, альбо белы узімку, альбо золото і кроў у восені, альбо зялёны ўлетку. летку а гук мінска з якім гукам асацыюецца мінск мяне шмат гукаў я люблю гук канцэрт ну, апошняя помніка каму ці чаму не хапае мінску зразумела шмат каму не хапае але вось найперш каму паставілі помнік ну, хіба мінску? такая такая постаць караткевіча хіба то бок ну, мне здаецца бясспрэчная досыць Дякую за гэтую прагулянку мне застаецца нагадаць, што сёння гулялі па мінску у кампаніі з рок-музыкантам удзельнікам гуртоў крыві нрм петпав пітам павлавым.